Се секјавате минатиот пат зборувавме за светилиштето како слика на спасението. И стигнавме до вознесението Христово, значи неговото заминување на небото, и извлековме паралела и кажавме дека, всушност, она што тој го направи на земјата, неговото крштевање, и жртвата што ја принесе за нас на Голгота, всушност го опфаќа предворието од светилиштето. Че оној жртвен олтар, кај што се принесувале жртвите, што го представува крстот Голготски и нели оној базен со вода кој што го представува и неговото крштевање. Тоа е она што се случило на земјата. На земјата, овде, започнал да се одвива значи, планот на спасение. И се секјавате од каде почнавме тогаш и сега ќе се подсетиме на оние двајца ученици Христови во недела наутро како оделе кон Емаус разочарани. Разочарани затоа што како прво се уште не знаеле дека Воскресението веќе се случило во раните утрски часови, како второ воопшто и не ни очекувале такво нешто да се случи, иако Исус им напоменувал И тоа главниот проблем може би било и во тоа што, затоа што тие не, ја разбор, не го разбрале светилиштето. Па затоа Исус кога ќе се појави во нивна средина, значи ќе им се придружи во тој од кон Емаус, ќе ги наврати на писмата, ќе ги подсети за тоа што Мојсей кажувал во својот закон, во своето петокнижие, што кажувале пророците, псалмите, ќе ги наврати на оние слики и символи од светилиштето да ги подсети да им каже дека сето тоа требало да се збитне така. Требало токму така да се случи. Да биде принесена жртвата за гревовите на народот, тоа не застанува се тука. Спомнахме и тоа дека Исус беше на земјата жртвено јагне. Она јагне кое што ги зеде гревовите на сите нас и се принесе заради нас како жртва чиста, без мана. Меѓутоа сега горе на небото, откако замена на небото, се вознесе, тој е наш правосвещеник. И не застапува пред Отецот. И се секјавате, оваа мисла сакам да ја повторам се уште, а, се, а, а, што ми дојде една додатна илустрација во глава, па многу е драгоцена да не се каже, значи, мора да се каже, со други зборови, се секјавате дека еве да се подсетиме и ќе се вратиме во излез, значи во Стариот Завет, во Втора Мојсиева, ќе отвориме во 28 глава, овие стихови ги читавме минатиот пат, но да се подсетиме уште еднаш. Излез или Втора Мојсиева, 28 глава. Каде биле врежани имињата на 12 израелови племиња?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 нека ги носи на своето срце и мињата на Израелевите синови на врзградникот за пресудување, за да ги повикува секојаш во спомен пред Господа. И 30-тиот интересен, нека бидат ставени во врзградникот за судење Урим и Тумим, знаеме кои били какви били овие камења, за да бидат и тие на Ароновото срце, кога ќе доаѓа пред Господа, така Арон нека ја носи секогаш на своето срце пред Господа пресудата на Израелевите синови. Првосвещеникот ги носи имињата на Израел, во случајов и на духовен Израел, на срце, и нивната пресуда му е на срце и те како сака таа пресуда да заврши за секој од нас невин. И сега да се подсетиме, каде беше запишан законот? исто така на безценети, два безценети камења, односно камени плочи, на Сафир. овде гледаме имињата на Израел запишени на Оникс, повторно на безценети, на два безценети камења. Не тоа што ми говори мене. Ова можда мала така дигресија од темата, кој што понатам ќе продолжам. Ние сите сме драгоцени во неговите очи. Не носи во своето срце. е и законот негов е драгоцен. И сега кога ние како човечки род сме погрешили, можел, имал повеќе опции Бог. Можел да го тргне законот, да направи некој друг закон, со тоа ќе не спаси. Ама законот е безценец. Може и нас да не тргне, Адам и Ева да ги тргне едноставно сцената, да ги уништи и да направи други двајца, нов пар, едноставно. И тоа, и Адам, и Ева, и сите ние сме безценети. Што правиме сега кога и ние сме безценети, и законот е безценет, законот кој што некој се обидува да го менува, да манипулира со него и така натаму, да брише, да додава. Што правиме? Кој е решението? Бог го дава својот безценет единороден син, да умре за нас, за да и законот остане безценен, понатаму, да не чепне во него, и тој и ние како безценети, да не спаси. Зато што на вистина сме, знаете што значи безценето? Без цена, нема цена за тоа нешто. Токму тоа Бог и го сторил. Преку тоа жртвено јагне, кое што го символизирало Исуса. И еве да ги повториме уште и стиховите во Колосијаните во третата глава. Ови си стиховите кои што ги прочитавме натиот пат и, односно, тоа беа последните стихови што ги прочитавме и ќе се надоврзиме понатаму. Први, втори стих. И така, ако воскреснавте со Христа, барете го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога, Мислите на оно што е гое, а не на оно што е на земјата. Што кажавме? Исус ја завршил работата на земјата, се принел како жртва. Како плата за, нели, за сите наши греови. Ги платил сите наши греови. И сега се вознел и Библијата не повикува да не ги насочиме толку погледите на земјата, затоа што тоа е веќе завршено, туку да поидеме со вера, се секават минатиот пат спомнавме, со вера во светилиштето, во горното светилиште, небесното, кое што е направено од Божи рак, а не од човечка, каде што Иисус влезе. И се секаваме во дела апостолски, прва глава, во деветиот стих ни е опишано тоа негово вознесение, одење на небо. Дела апостолски, значи прва глава, 9 стих. И кога го рече тоа, се вознесе пред нивните очи и еден облак го зеде отпред нивните погледи. Исус веќе не е на земјата. Но каде е Исус е од пресудно значење. Како и за апостолите во Христово време, кои што биле разочарани поради тоа што не сватиле, што се случува, поради неразбирањето на светилиштето. Така и ние денеска, доколку не го разбираме светилиштето, нема да знаеме ни каде е, ни што прави. Значи, за да ги разбереме правилно писмата, за да имаме надеж и да имаме онаа потребна вера, како што вели Елен Вајд за ова посебно време, ние треба заедно со Христа, со вера, да влеземе во небесното светилиште. И што е она што прво направил Исус кога отишел горе? Дали имаме некаков запис во Библијата за тоа нешто? Што направил, што почнал да прави прво нешто кога Исус отишел горе? Ке отвориме во Откровение прва глава. Бог не оставил ништо непознато. Има открил се на своите пророци. Еден од нив, Јован, е напишал онаа последна книга која што се вика Откровение и откриена, откринем на, на неговиот народ, на оние кои што сакаат да им биде откриена, и кои што живеат посебно во последното време, и видите какво видение гледа Јован во прва глава Откровение, читаме од 9 стих. Јас, Јован, ваш брат и со учесник во неволјата и во царството и во трпението во Исуса Христа, бев на островот, наречен Патмос, заради Божјото Слово и сведоштвото на Исус, за Исуса. Во Господов ден бев во духот и чув, за себе силен глас, како од труба кој велеше, јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. Запишани во книга, запиши во книга, односно што гледаш и испрати им го на седумте цркви. И ги на, набројува цркви. 12 стих. И се свртев, за да го видам гласот што зборуваше со мене, и свртувајќи се видов седум златни светилници. а среде седумте светилници некој сличен на човечкиот син, облечен во долга облека до нозете и така натаму и така натаму овој опис и овој човечки син и овој кој што е алфа и омега не е никој друг освен нашиот Господ Исус Христос. Исус се наоѓа во небесното светилиште, каде во кој дел? Во првиот дел од светилиштето, таму наоѓаме светилници, нели? Таму бил светилникот, седум тракиот светилник. Овде во случајот гледаме седум светилници, кои што подосна елики ни објасни самиот Јован дека ги представуваат и овие седум цркви кои што се набројани. тоа е уште нешто поважно. Значи Исус оди меѓу овие седум светилници. Што представува сето ова? Што е она што Исус го ветил непосредно пред неговата смрт и неговото заминување од земјата. Јован 14 глава. Јован 14 глава. Можеме да го прочитаме она ветување од првиот стих до третиот. Прекрасно ветување. Да не се вознемирува вашето срце, вие верувате во Бога, верувате во мене, во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ке ви кажев, зашто одам да ви приготвам место, И кога ќе отидам, ќе ќе приготно место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да вие и вие бидете каде што сум и јас. Ова е прекрасно ветување. Меѓутоа имаме едно подолу а, ветување кое што е поврзано со ова, со светилникот, буквално и директно, со светилникот од првиот дел од светилиштето. Читаме во 16-17 стих. Јас ке го молам мојот татко и тој ке ви даде друг утешител, за да биде со вас довека духот на вистината, кого светот не може да го прими зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавате, зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Исус ветил, штом ке заминам, нема да ве оставам сами, ќе ви пратам друг утешител, Духот Свети. Колко е битен важен Духот Свети во нашето спасение. Не заборавајте, која го гледаме светилиштето и цела оваа служба Христова и на земјата, она што го направил, и сето она што го прави сега на небото, е всушност слика на нашето спасение. Колку Светиот Дух е битен за нашето спасение. Што се случува да се навратиме сега во прва глава дела апостолски. Прва глава. Што им кажал пред да се вознесе? Кога се воздел, всушност? Колку дена после воскресението? 40. Им рекол, во Ерусалим, чекајте и не мрдайте од тука. Зошто? Четвртиот стих, 1.4, доека беше заедно со Нимфим за заповеда да не се оддалечуваат од Ерусалим, туку да го чекаат ветувањето на таткото што го чувте од мене, ова ветување што го прочитавме, предходно. Јован крштеваше со вода, а вие ќе бидете крстени во светиот дух не по многу дни, односно точно по 10 дни, на 50 дни. И тие чекале во таа горна соба. И што се случи во втора глава дела апостолска? Први стик, кога дојде денот на 50 дни, че 10 дни од она ветување, вознесување, спомнувањето всушност на ветувањето, И од ненадеж стана шум од небото, како кога дува силен ветер и ја исполни целата куќа во која седеа. И им се јавија јазици како од оган, кои се разделеа и на секого од нив застана поеден, и сите тие се исполнија со Духот Свети. Интересна е споредбата на Духот Свети со огнени јазици. Сега го спомнавме светилникот. На кој начин обезбедувал светлина, на кој начин светилникот ја осветувал онаа прва просторија од светилиштето. Што се користело за... Тој, тој светилник не бил налик на оние кои што за Божик или не знам за кој празник. За Божик, мислам, ги ставаат, или на... Обично имаат обичај луѓето на прозорец, па во струја и светот. Еве да се подсетиме на Захарија, Захарија четврта глава, значи проучававме во пуката трета глава, да видиме сега во четврта глава какво видение има Захарија. Захарија добил наистина многу силни видения од Господа. Од првиот стих ќе читаме во Захарија четврта глава. Ангелот кој зборуваше со мене се врати тогаш и ме разбуди како човек кој се буди од сон. Што гледаш, праша? Јас одговорив, еве гледам светилник, сиот од злато, со чаша за масло, врз него. Значи, на сите тие седум краци имало чаши за масло. За седум светилки, вели. Со седум чашки за седум светилки што се на него. И сега две масленови стебла се покрај него, едното од десно, другото од лево. Му се обратив на ангелот кој зборуваше со мене и го прашав, што е тоа господару? Че овде е даден опис на тоа дека масленото масло се ставало во тие чаши од светилникот, се палело и на тој начин се добивала светлината. И сега одго, а, прашањето е што представува сето ова. Ме одговорив вака, шести стих. Еве, ти, еве ги господовите зборови на Зоровавела. Не со сила, ниту со снага, туку со мојот дух. Слово е на Господа над војските. Исуса го гледаме. Најнапред, што му отишел горе? Значи, ова зборуваме за минато време. Веднаш после неговото вознесување се нашел во првот, првиот дел од светилиштето. И овде го гледаме во видение. Јован, односно го видел во видение, па го запишал за да можеме и ние да знаеме што видел како се движи меѓу тие седум светилници. Се подсетивме на неговото ветување, ќе ви го пратам утешителот Светиот Дух. Прво нешто што му било на ум на Исуса Христа, штом се качил горе, е да го испрати Светиот Дух. Зато што е необходен, есенцијален за нашето спасение. Значи, пратил преку Духот Свети всушност просветлување до секој од нас, кој ќе земеме во обзир оние седум светилници да ги представуваат седумте цркви, историски гледано, значи се од неговото вознесување, формирањето на таа прва апостолска црква, па се до оваа постената Лаодикейска, се гледа неговата грижа за неговата црква и за тоа да не згасне она што е најважното, Светиот Дух. Ако згасне Светиот Дух, ви немате црква. Светиот Дух, ако се кавате на првото предавање, за светилиштето, за оној наш храм, е тој кој што ја пали, ја, ја пали значи, таа светилка, тој светилник во нас, во нашиот ум, не просветлува. Дека Светиот Дух е необходен, еве да се подсетиме на еден стих во Откровение 2 глава, во оној опис и порака до првата, до Ефеската црква. Видите каков опис, односно порака пратил Бог до Ефес. Значи, до црквата во тоа време. Веднаш после неговото вознесување. На ангелот на црквата во Ефес напиши му, ова го зборува оној кој ги држи седумте звезди во својата десница, кој оди среде седумте златни светилници. Кој го зборува? Исус. Ги знам твоите дела и твојот труд и твоето трпение и дека не можеш да ги поднесуваш лошите и ги испита оние кои тврдеат дека се апостоли, а не се и најде дека се лашци. И имаш трпение и си претрпел за моето име, си се трудел и не се умори, но имам нешто против тебе. Што е она што Исус има против Првата Црква. Зошто ја остави својата прва љубов. И се внимавате петиот стих и така, спомни си од каде падна и покај се, и врши ги своите први дела, врати се на првата љубов, а ако не, ако не се случи тоа нешто, скоро ќе дојдам при тебе и ќе го отстранам твојот светилник од неговото место, ако не се покаеш. Што значи ова? Дали ова не е отстранување на Духот светилник? Ако не се покаеш. Ако не се вратиш на својата прва љубов, а таа прва љубов, пазите, обично викаме огнен, секој, секој, секој на почетокот е некако огнен. Знаете, јас кога го гледам, а, брат ја го кажам веќе Саше од Штип, неверојатно е огнен за духот. Светилникот свети со сета сила, затоа што светиот дух се историл во полна мера. Меѓутоа, ако црквата, луѓето западнат во гревови, паднато таа прва љубов, па нема ни кајање, тогаш Бог вели, може да се случи аз да го отстранам светилникот од вашата средина, тогаш не вреди ништо. Па нели црквата треба да биде светлина на светот, а како ќе биде светлина на светот ако го нема тој светилник? Ако го нема светиот дух? Да се подсетиме на она зашто се моли, зашто се моли во 51 првиот покајнички псалм Давид. од 10 до 13 стих читаме. 51 псалм 10 до 13. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Не ме отврна од Твоето лице и не одземај го од Твојот свети дух од мене. И ако е така, ако светиот дух не е одземен, ако светилникот свети, тогаш се враќа радоста на спасението, како што вели врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепиме со слободен дух. И тогаш 13 стих и научам беззакониците на твоите патишта, и грешниците ќе ти се обратуваат. Тогаш црквата е вистинско светило. И секој од нас вистинско светило за народот кој што живее во темнина. Значи, светиот дух е неверојатно необходен за нашето спасение. И затоа Исус кога се вознел горе, прво нешто што било е да го испрати светиот дух. Утешителот, заменикот негов, кој што ги има и оние предности, затоа што Исус нели се откаже од многу божествени атрибути, земајки човечка грешна природа, Светиот Дух може да биде на насекаде. Светиот Дух може да навлезе во сечие срце. Да просветли сечие срце. Втора работа, покрај светилникот на другата страна, што се наоѓа во све, а, првиот дел од светилиштето? Она маса со 12 лебови, 6 на едно купче и други 6 на друго купче. Овде може би многу и не треба што да зборуваме, веќе кажавме, меѓутоа еве да прочитаме второ законие 8.3. Второ законие 8.3. Те смируваше и те мореше со глад, а потоа те хранеше со мана, за која не знаевте ни ти ниту твоите татковци, за да ти покажете дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот живее од се што излегува од Господовата уста. Еве го имаме стих што често пати се повторува новиот завет. Еве од кај земен. Во случајов овде е опишена маната. Да не забораваме, маната беше присутна во светилиштето. Меѓутоа во онај втор дел, светињата на светињите. Но сега зборуваме за оние 12 леба. Интересно е, ќе прочитаме за тоа во прва книга Летописи или прва книга Дневник, 9.32. Прва книга Летописи, 9.32, или Дневник. Некои од каатовците, еден дел од левитите, од нивите браќа беа одговорни за лебовите што се поставуваа секоја сабота. Овој стик ни кажува дека овие 12 леба се поставувале свежи секоја сабота. Овде се гледа огромното значење на, сама, на самата сабота, како сабота. Јас мислам дека главната наша цел да дојдеме во сабота на богослужение е токму ова, да се нахраниме од живата Божја реч, која што носи живот. И видите, покрај Светиот Дух, кој што не е сам по себе доволен, потребно е и Словото. И тоа, преку овие левови, кои што свежи секојаш се поставувале во сабота, да не кажеме со тоа, епа доволно е, ке дојдам, јас ке изслушам една проповед во сабота и ке ме држи цела недела. Да не забораваме маната во светињата на светињите, а маната паѓала секој ден и секој ден требало да се собира. Секој дневно ние треба да се храниме од Божјата речи а видите во петокот, во сабота имаме посебна храна. е свежи 12 лева. Во петокот, па пазите и таа сабота, не треба да остане само на богослуженијето и проповета што ќе ја слушнете, затоа што во петокот требало да се собере двојно количество на мана, за да ни послужи и за во сабота. Да читаме во Евангелие по Јован прва глава. Евангелие по Јован прва глава. Овде го имаме оној спој на Словото и светлината, во случајот Духот Свети, кој што просветлува. Овој спој на Словото и светлината во една личност, но која што личност денеска не е присутна меѓу нас, па затоа морало да биде испратен овој утешител, Светиот Дух. Внимавајте, односто ги знаеме овие стихови, меѓутоа да ги прочитаме, А како, каков е овој совршен јазик со кој што Јован го почнува своето Евангелие? Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога, се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Суштествено нешто. Ништо не стана без Него. Во Него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината свети во темнината и темнината не ја опфати се јави човек испратен од Бога по име Јован. Тој дојде за сведоќство, за да сведоќи за светлината. Тој не беше светлина, туку дојде за да сведоќи за светлината. Вистинската светлина која го осветлува секој човек доаѓеше во светот. Ова се однесува нормално на Исус. Меѓутоа го гледаме тој спој на слово и светлина, живот. Сега го имаме светиот дух, она што Исус како прво го пратил, меѓутоа покрај светиот дух и словото. Че е ја светлината, ево го Словото, просветлување, разбирање на писмата, кои што подосна и носат и надеж, и цврста вера. И еве не е на отмет да ги прочитаме и оние стихови во шеста глава Јован. Јован шеста глава, Пести први Јас сум живеот леп што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леп, ќе живее довека. А лебо што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. Или еве да не читаме се 6 трети стих од 6 глава Јован. Духот е оној кој оживува. Телото не помага ништо. Зборовите што ви ги реков се дух и живот. Повторно имаме дух, живот, слово, светлина. Тоа е она што е необходно за нашиот духовен раст, за еден здрав духовен живот. Меѓутоа, не е само тоа. Има уште еден елемент во првиот дел од светелиштето, а тоа е каделниот олтар. Исус доека бил во тој дел ги обавува сите тие служби, палење на тој светилник, лебовите, принесување значи, на, на оној кат со темњани, значи, а, посредништвото негово, прифакјањето нашите молитви, изнесувањето нивно, а, сим, символизиран преку оној чат, кој што се кревал кон престолот Божи, значи кон светињата на светињите, каде што е престолот, што всушност, како што кажавме, тоа кадење ги символизира молитвите – нашите молитви. Меѓутоа, не само тоа, еден многу значаен дел. Знаете, човекот за да духовно биде жив, му е потребен Духот Свети, кој што носи живот и просветлување. Му е потребно Словото, како секојдневна крана. Меѓутоа, за да човекот биде жив, треба и да дише. А Елен Вајд вели дека дишење на душата е току молитва. Че значи, треба да бидеме луѓе од молитва. Сега го гледаме Исуса кај каделниот олдар. Отвараме во Откровение 8 глава. Откровение 8 глава. Од 2 до 4. И ги видов седомте ангели кои стоја пред Бога и им беа дадени седом труби. Ова е непосредно значи, пред отварењето на тие седом труби. И дојде друг ангел со златна кадилница и застана при жртвеникот и му беше даден многу темјан за да го додаде со молитвите на сите свети врзлатниот жртвеник пред престолот. И се издигна пред Бога од ангеловата рака темјановиот дим со молитвите на светите. Што вели овде? Му се даде многу темјан за да го додаде со молитвите на сите свети. Че овде имаме микс, така да кажеме, на молитвите наши, ама и нешто што би требало да символизира овој темјан. Да се подсетиме и да видиме односно подосна ќе видиме тоа, излез 30 глава, најнапред ќе читаме излез 2 Мојсева 30 глава. Да, па токму тоа, значи овие овие стихови ни го опишуваат, ни опишуваат подготовката на тој темњан и на сите тие а, смеси, односно материјали што биле ставани за да, за да се добие едно кадење кој што ќе, ќе, ќе има мил мирис. Не само што имало за цел, нели, за да, се покрие она, она и да кажам смрат од крвта, која што постојано се прскала во светилиштето, меѓутоа и еве што представува ова. Од 34 стих, значи читаме во излез 30 глава до 36 -тиот. Уште му рече Господ на Мојсија набави мириси, стакта, оникс, интересен се некој, не знам, оникс, <laughs> овде, веројатно не е, или не знам, оној драг камен, може би мириса убаво, не знам, и халван од овие мириси од чист темјан, се во еднакви делови, направи темјан за кадење, смеса од мириси, каква што прави миро правачот, измен, измена чиста света. Од тоа столчи малку на ситно во прав и еден дел стави пред сведоштвото во шаторот на средбата, кај што јас ке се срекам со тебе. Сметете го овој темјан за пресвет. И понатаму вели, немојте да правите ваков темјан, во било која прилика дадете дома, не знам, да, да си ги мирисате куките или било што. Не, тој е пресвет. И е само за таа намена. И сега да отвориме во Левитската книга, Левит 9 глава. А во меѓувреме ќе отворам еден цитат кој што е добар да се прочита. Значи, рековме Левит 9 глава, 22 до 24. А Арон ги подигна своите раци кон народот и го благослови. Откако ги принесе жртвата за греб, паленицата и помирителната жртва слезе. Потоа Мојси и Арон влегоа во шаторот на средбата, кога излегоа, го благословија народот. Господовата слава му се покажа на целиот народ – 24-тиот стих, многу битен во, за ова што го зборувам. Оган излезе од пред Господа и ги изгоре паленицата и лојта. Целиот народ го виде тоа, воскликна од радост и падна на своето лице. Дали забележуваме како била палена жртвата која што била принесувана на жртвениот олтар? Ја пален лично Бог. Со тоа, сакајќи да каже, жртвата е прифатена. Да се подсетиме на Илија и Кармил. Е, стаа жртва ја прифаќа. Не нивната. Јас сум ваш Бог, вие сте мој, чеда. Прифаќање на жртвата. Тоа значи ова пагање на оган од небото и горење на ова жртва паленици. Во десетата глава од Левит, Односно, се извинувам, 16 та глава, пред да почитаме за овој настан, 16 та глава Левит. Овде ни се опишува од каде се палел темњенот и цела онаа смеса која што била користена за кадење, првосвещеникот кадел, која што покажавме значи тој дим го представува темјенот измешан со молитвите на светите, нашите молитви, кои што преосвещеникот ги представува пред Господа. И тоа еве од каде бил пален темијанот. 11 стих, значи рековме Левит 16 глава од 11 до 13. Ото Арон нека приведе јунец за принос за греб за тебе и нека направи за себе и нека направи покривање на гревот за себе си својот дом, нека го заколе јунецот како жртва за грев за себе. Потоа нека земе кадилница полна со вжарени јаглења од жртвеникот што е пред Господ. Внимавајте се. Жртвата што била пренесувана на жртвениот олтар била палена од Господа, а од истиот тој оган се палело кандилото, односно темјанот во кандилото, да И не смеело никако поинако. Послушайте го овој цитат од Елен Вајд, за да ви стане јасно што сакам да потенцирам кога е во прашање молитвата. И зашто често пати, место тој дим во пред молитва, да се издигне до престолот Божи, нашиот дим не се крева ни повеќе од таванот, како што знаеме да кажем. Додека искрените и понизни молитви, значи молитвата треба да биде искрена и понизна, тоа е, мислам, му е јасно на секој. Додека искрените и понизни молитви на грешникот се издигаат до Божиот престол, Исус ги помешува, молитвите, еве со што? Со заслугите на својот живот на совршена послушност. Така нашите молитви, така нашите молитви добиваат мил мирис преку таквиот темјан. Еве молитвата, односно тој темјан добива мил мирис и ги има сите тие потребни елементи за тој мирис да се чувствува, ако нашите молитви се измешани со заслугите на неговиот живот и на неговата совршена послушност. И тогаш нашите молитви нема да гласат «Фала ти Господе што не сум како овој». Па ја постам, јас се молам, јас десеток давам, јас... Не, нашите молитви ќе бидат како? Прости ме на мене грешникот. Се заради тебе. Јас сум никој ништо. Тоа се неговите заслуги. Кога се молиме, драги баки и сестри, покрај тоа што треба да бидеме понизни, да бидеме искрени, сето тоа треба да биде помешано со неговите заслуги. Што ние заслужуваме? Може би, затоа некојаш тој дим од нашите молитви не се крева повеќе од таванец. А треба свештеникот да го принесе тој кат и да се издигне тој кат до престолот Божијето. И еве што се случува на Ароновите синови. Надав и Авиуд. сега сме во 10 глава Левит. Значи, доколку ова не е случајот, може и вакво нешто да се случи. Не велам дека, мислам, едно е нешто е сигурно. Молитвата нема да биде услишена. Зашто? не немаме овој микс. Може би се молиме, јуто се молиме полни со својата лична праведност како онај фарисеот, кога влегол да се моли пред Господа. Десета глава Левит, први стих, Ароновите синови Надав и Авиот ја зедоа секоја, секој својата кадилница, ставија оган во нив, ама не од тој оган, и положија темњен во него, за да принесат пред Господа туѓ оган, што тој не им го заповеда. Таквиот оган е туѓ И тогаш слезе оган од небото, ама ќе запали нив, ќе изгори нив. Не вреди нашата молитва ако не е помешана со неговите заслуги. Заслугите на неговиот совршен живот, живот на совршена послушност. И таму е единствената наша надеж. И немаме друга надеж. Што ни вели во второ Петрово послание Петар во првата глава? Второ Петрово послание прва глава. Во третиот и четвртиот стих. Вели, бидите, неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност. Буквално Бог ни дарува се што ни е потребно и за живот и за побожност. И се треба да се темели на неговите заслуги. Што прави да се подсетиме Исус? Ни го дава светиот дух. Немаме ништо ние со него, некаква заслуга. Сега ми доаѓа на ум оној цитат од Елен Вајт, што вели многу да се оние кои што сакаат да управуваат со светиот дух, ама да се оние кои што сакаат сакаат да дозволат да бидат управувани од светиот дух. Значи, не е тоа ништо наше, па ние уште и се правиме <laughs> управувачи. Тоа е невозможно. Лебот кој што ни го дава, Словото, тоа е од Него. Молитвите се наши, треба да ги имаме. Меѓутоа, мора да бидат измешани со неговите заслуги, неговата совершена послушност. Никако поинако. Значи, Че Бог ни дал се преку својата божествена сила, што е потребно за живот и побожност преку познавањето на оној кој не повика преку својата собствена слава и добродетел. Со што ни се подарени скапоцени и најголеми ветувања, та преку нив да станеме учесници во Божјата природа, откако избегнавме на расипаноста која е во светот, преку сладострастието кое што владее во светот. Бог не повикува да ги кренеме нашите глави да размислуваме на она што се одвива и што се случува на небото. Иако овој дел што го опишуваме сега, етапно, е веќе завршен. Односно Иисус денеска преминал и се наоѓа во последниот дел каде што е извршил она оној последен дел од својата небесна, небесна служба. И тука е моментот каде што и минатиот пат спомнавме, повторно Божиот народ ќе доживее големо разочарување токму од истата грешка што ја направили учениците во Христово време. Не го разбрале светилиштето, не разбрале сета таа служба. Па се разочарале не очекувале Исус да загине на крстот, па уште помалку па да се појави уште, следни, уште на третиот ден, воскреснат. Божиот народ во 19. век, таму првата половина од 19. век, очекувал дека крајот е близу и дека Исус доаѓа. Меѓутоа, го заборавиле од вид фактот дека светилиштето е поделено на два дела – дека Исус тогаш е завршил службата, оваа служба што ја опишавме сега, и преминал во последниот дел, светињата на светињата. И еве, уште два цитата делен вајте завршувам. Од големата борба. 18 векови е вршена оваа служба во првото отделение на светилиштето. Христовата крв ги застапувала покајните, покајаните грешници, прибавувајќи им проштевање и примање кај Отецот но нивните греови се уште останале запишани во небесните книги. Во рамките на земната служба, на крајот од годината било извршено чистење. Така пред Христос да го заврши откупот, треба исто да се изврши чистење, но овој пат чистење на небесното светилиште, отстранување на гревоите од небесното светилиште. Тоа е службата, што почнува по истекот на, 2000, на 2300 денови и ноки. Тоа мислам дека треба да не е и на сон јасно да не прашаат. Поглаварот свештенички влегол во светињата над светињите да го изврши последниот дел од својата свештеничка служба да го очисти светилиштето. На оние кои што ова не е јасно и не знаат каде Исус денеска се наоѓа, не можат, велелен вај, да имаат она потребна вера. Тој ја изведува, го изведува последниот ден од својот од дел од својата свештеничка служба. Значи ние живееме во на самиот крај. И е уште еден цитат со кој ќе завршиме од петата книга на сведоштвото за црква, петиот волумен. Треба внимателно да го проучуваме големиот план на откупување кој се открива во завршниот дел, односно завршното дело во овие последни денови. Сцените во светилиштето на небото треба да остава таков печаток врз срцето и умот, така што сите да бидат во состојба ова да го пренесат и на други. Сите треба да стекнат подлабоко знаење за делото на откупувањето кое се одвива во небесното светилиште. Кога ќе се види и ќе се свати оваа голема вистина, дори тогаш ќе бидат во состојба да работат во хармонија со Христа на подготвување на народот, за да може да обстои во големиот Божи ден и дори тогаш нивните напори ќе бидат наградени со успех. Дали внимателно следевте? Разбирањето на светилиштето и на цела оваа служба е од огромно значење, затоа што незиното разбирање е поврзано со хармоничната работа и со работка со Христа и подготвување на народот за последното, значи за големиот Божи ден и за судниот ден. Затоа нека Господ ни помогне и ни го даде Духот Свети, Словото секојдневно, посебно она Слово кој што имаме прилика да го слушнеме на саботните богослуженија и затоа е еден апел да доаѓаме почесто и да колку што стои до нас да ги потикнеме и оние кои што пославо идат, тие да можат да присуствуваат на богослуженијата, затоа што Ова е посебен леп, свеж леп, кој што се принесувал и во светилиштето секоја сабота. Нов и свеж. И да бидеме луѓе од молитва, меѓутоа онаква молитва, понизна молитва. Молитва која што ќе биде измешана со неговите заслуги, која ќе пристапиме пред Господа. Не да се удираме во гради, колку сме ние добри, и колку сме ние заслужени, нешто не заслужени туку да ги истакнеме неговите заслуги. Зато што се што заслужува, заслужува тој. Ние ништо не заслужуваме. Она што ние заслужуваме е смрт. Меѓутоа, го имаме милостивиот Господ, кој што дојде, го прати, го даде драгоцениот единороден син, да се жртвува за нас, за да може секој од нас да добие спасение. Дека му е слава на Бога за сето тоа. Амин.